Wara li iltqajna darbtejn ma' John Cummings, il-Wikipedista residenti tal-UNESCO f'Pariġi, xira illi eh, issa anke nagħmlu il-vjaġġ tagħna enċiklopediku li fih immorru nfittxu fil-Wikipedija bil-Malti għal dik li possibilment hija l-aktar inizjattiva magħrufa ta' din l-organizzazzjoni imsejħa UNESCO. U hawnhekk qed nirreferi għal programm illi jorbot fih siti ta' wirt dinji. L-idea ta' sit ta' wirt dinji hija xi ħaġa li f'Malta ilna familjari magħha mill-inqas sa mill-1980 meta il-belt kapitali tagħna, ġifier il-belt Valletta, kienet iddikjarata bħala wieħed minn dawn is-siti ta' wirdinji propju mill-UNESCO. Jiena mhux sammur infittex Nara x'hemm dwar il-Belt Valletta llum fil-Wikipedija bil-Malti jew nkella anka fil-Wikipedia b'xi lingwa oħra. Naka forsi konna ċans anke namluħ f'edizzjoni oħra ta' din is-sensiela ta' programmi ta' vjaġġi enċiklopedici. Li se nagħmel illum huwa illi se naqsam magħkom artiklu illi tfaċċa relattivament reċentament Fil-Wikipedija bil-Malti ilu jeżisti biss mill-24 ta' Jannar ta' din is-sena l-2021 artiklu illi jismu preċiżament Sit ta' Wirt Dinji. U allura kif wieħed jistenna f'artiklu li jismu Sit ta' Wirt Dinji, hemm kitba dwar x'inhu sit ta' wirt dinji u ossija propju Dan il-programm tal-UNESCO illi għadni kemm semmejt u illi anke aħna familjari miegħu kif għadna minħabba din l-idea tal-belt kapitali, il-belt Valletta. U mill-ġdid, waħda mill-ewwel affarijiet illi jolqtuni immedjatament huwa l-ammont ta' lingwi eh, jew aħjar l-ammont ta' Wikipedia eh, b'lingwi differenti illi fih insibu artiklu propju dwar dan il-programm ta' UNESCO dwar is-siti ta' Wirdini. U biex nkunu preċiż eh, tal-anqas meta qed nirrekordja eh, din it-taħdita li qed tisma' inti bħalissa hemm 135 lingwa tal-Wikipedia illi għandha artiklu dwar dan is-suġġett. Jena sa naqralkom issa silta minnu dan l-artiklu minix sa naqraħ kollu għal fatt li huwa artiklu twil, artiklu tajjeb, artiklu tradott eh, fil-parti l-kbira tiegħu mill-verżjoni bl-Ingliż, imma eh, apparti l-introduzzjoni Eh, biex anke eh, nieħdu idea ta' xinu dan il-programm, naħseb illi ikun xira ukoll illi naraw ftit x'inhuma il-kriterji tal-għażla. Imma biex nibdew, hawn huwa xawn miktub fil-paragrafu introduttorju fl-artiklu tal-Wikipedija bil-Malti dwar sit ta' wirt dinji. Sit ta' wirt dinji, l-isem uffiċjali kif jidher fuq il-plakka tas-siti ta' wirt dinji f'Malta u Għawdex, huwa sit ikoniku jew żona bi protezzjoni legali ta' konvenzjoni internazzjonali amministrata mill-Organizzazzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti għall-Edukazzjoni, ix-Xjenza u l-Kultura, l-UNESCO. Is-siti ta' wirt dinji jiġu deżinjati minn UNESCO tali ikunu eh, sinifikanti kulturalment, storikament, xjentifikament jew għal xi mod ieħor. Is-siti jiġu ġudikati bħala wirt kulturali u naturali madwar id-dinja ta' varur straordinarju għall-umanità. Sabiex sit jintgħażel bħala sit ta' wirt dinji, irid b'xi mod ikun sit ikoniku uniku, li jkun identifikabbli ġeografikament u storikament, u jkollu xi karatteristika speċjali sinifikanti kulturalment jew fiżikament. Pereżempju, is-siti ta' wirt dinji jistgħu jkunu fdalijiet antiki jew strutturi storiċi, binjiet, Bliet fl-1978, Quinto, l-Ekwador, u Krakovja, il-Polonja, kienu l-ewwel żewġ bliet sħaħ li ġew iddikjerati bħala siti tal-wirdinji tal-UNESCO propju sentejn qabel ma ġiet iddikjerata il-belt kapitali ta' Malta, Valletta, deżerti, foresti, gżejjer, lagi, monumenti, muntanji jew żoni b'natura selvaġġa. Hawnhekk tajjeb illi nagħmel kumment żgħir illi naturalment dan l-artiklu mhuwiex miktub biex jiġi moqri fuq radju kif qiegħed nagħmel jiena bħalissa. Imma huwa miktub biex wieħed jaqrah naturalment stampat anka jekk fuq screen ta' kompjuter jew nkella ta', ta mobile jew ta' tablet. Sit ta' Wirdini jista' jirrepreżenta kisba notevoli tal-umanità u jservi bħala evidenza tal-istorja intellettwali tagħna fid-dinja jew ikun post ta' ġmiel naturali kbir. Minn Ġunju 2020 jeżistu 1121 sit ta' wirdinji, 869 sit kulturali, 213 il-sit naturali u 39 sit imħallat, jiġifieri jkun hemm kulturali kif ukoll naturali. U dawn eh, f'167 pajjiż. Iċ-Ċina u l-Italja għandhom 55 sit kull wieħed u huma l-pajjiżi bl-akbar ammont ta' siti ta' wirdinji. Il-ħsib wara s-siti huwa li jiġu konservati għal posterità għaliex inkella jissograw iġarbu xi ħsara minn l-aċċess mhux sorveljat mhux kontrolljat jew mhux ristrett tal-annimali jew tal-bniedem, jew ikunu medda minħabba xi negliġenza amministrattiva lokali. Is-siti jiġu demarkati mill-UNESCO bħala żoni protetti. Il-lista ta' siti jew ħsieba il-programm tal-wirt dinji amministrat mill-Kumitat għall-Wirt Dinji tal-UNESCO. Dan huwa magħmul minn 21 stat membru illi jiġu eletti mill-Assemblea Ġenerali tagħhom. Il-programm jikkataloga, jelenka u jikkonserva siti ta' importanza kulturali jew naturali straordinarja għal kultura u għal wirt komuni tal-umanità. Il-programm ingħata bidu mill-Konvenzjoni dwar il-Protezzjoni tal-Wirt Kulturali u Naturali Dinji, li ġiet adottata mill-Konferenza Ġenerali tal-UNESCO fis-16 ta' Novembru tal-1972. Minn dak iż-żmien 'l hawn, 193 Stat Membru rratifikaw il-Konvenzjoni, li titqies bħala wieħed mill-aktar ftehimiet internazzjonali rikonoxxuti l-aktar madwar id-dinja u bħala wieħed mill-aktar programmi kulturali popolari fid-dinja. Dawn l-Istati membri huma maqsuma f'ħames żoni jew reġjuni tad-dinja. L-Afrika, l-Istati Għarab, l-Asja u l-Paċifiku, l-Ewropa u l-Amerika ta' Fuq, u l-Amerika Latina u l-Karibew. Hawnhekk jiena mhux se nkompli naqra eh, dan l-artiklu kif qed ngħidilkom, anke għax dan huwa suġġett tassew interessanti u sabiħ li wieħed imur anka fil-Wikipedija bil-Malti ifittxu, isibu u joqgħod jaraħ anka flimkien ma' ritratti ta' sew sbieħ, pereżempju tal-belt antika ta' Dubrovnik fil-Kroazja, ta' xemx, per eżempju, tiela f'Angkor fil-Kambodja, jew inkella anke il-lapida li hemm fid-daħla tal-Belt Valletta b'deskrizzjoni dwar meta tniżżlet bħala Sit tal-Wirt Dinji mill-UNESCO. Dan apparti l-numru sabiħ anke ta' ħoloq oħra illi hemm għal paġni oħra fil-Wikipedija stess. Wieħed jista' jaqra wkoll dan l-artiklu b'diversi lingwi oħra. Kif għadna minn dawn il-lingwi 135, anke jekk il-verżjoni bil-Malti hija tassew sodisfaċenti kolli ngħid. L-artiklu fih tmin taqsimiet kollox li jinkludu anke referenzi l-ewwel taqsima hija dwar l-istorja l-oriġini u l-konvenzjoni u l-isfond anke hawnhekk smajna xi ħaġa ħafifa dwarhom f'din l-introduzzjoni, imma ukoll l-objettivi u r-riżultati pożittivi li ħarġu minn dan il-programm, il-proċess ta' nominazzjoni, ehm, u mbagħad hemm ukoll il-kriterji tal-għażla li qedtilkom anka illi eh, se naqralkom fuq fuq biex anka nieħdu idea ta' kif aħjar jintażlu dawn is-siti ta' wirt kulturali. Imma ukoll taqsima dar, estensjonijiet u modifiki oħra, kif ukoll sit ta' wirt dinji f'periklu. Is-sotto taqsima jew it-taqsima illi hemm lejn l-aħħar ta' dan l-artiklu hija dwar il-kritika għal dan il-programm imma wkoll nispiċċaw b'numru sabiħ ta' referenzi eh, hawn 37 referenza u allura dan mhuwiex xi artikli u huwa bbażat biss fuq sors wieħed jew inkella x'jingħad uffiċjalment mill-UNESCO. U tantu hekk illi kif għadna l-aħħar taqsima hija propju dwar il-kritika għal dan il-programm. It-taqsima dwar il-kriterji ta' għażla fiha dan il-klim. Sal-2004 kien hemm sitt kriterji għal wirt kulturali u erba' għall-wirt naturali. Fl-1905 dan ġie modifikat u issa hemm set wieħed biss ta' 10 kriterji. Is-siti li jiġu nominati jrid ikollhom valur universali straordinarju u jridu jissodisfaw ta' mill-anqas wieħed mill-10 kriterji. L-unika eċċezzjoni huwa l-kriterju numru 6 li l-Kumitat għal Wirdini jis li preferibbilment għandu jkun ikkombinat ma' xi kriterju ieħor. Dawn il-kriterji ġew immodifikati jew emendati diversi drabi minn mindu tfasslu, iżda l-għaxar kriterji attwali huma dawn li ġejjin. Rappreżentazzjoni ta' kapolavur frott il-kreattività tal-bniedem. It-tieni, Wirja ta' skambju importanti ta' valuri umani tul perjodu ta' żmien jew fih dan żona kulturali fid-dinja dwar l-iżvilupp fl-arkitettura jew it-teknoloġija, l-arti monumentali, l-ippjanar tal-ibliet jew id-disinn tal-pajsaġġ. It-tielet, xhieda unika jew minn tal-anqas eċċezzjonali ta' tradizzjoni kulturali jew ta' ċivilizzazzjoni illi għadha ħajja Jew li r-raba', eżempju straordinarju ta' tip ta' bini, ta' grupp ta' siti jew ta' pajsaġġ arkitettoniku jew teknoloġiku li joħroġ fid-deher studju jew studji sinifikanti fl-istorja tal-bini. Il-ħames, eżempju straordinarju ta' insedjament uman tradizzjonali, ta' użu tal-art jew ta' użu tal-baħar li jirrappreżenta kultura jew kulturi jew interazzjonijiet umani mal-ambjent speċjalment meta jkun sar vulnerabbli minħabba l-impatt ta' bidla irriversabbli. Is-sitta, assoċjazzjoni diretta jew tanġibbli ma' avvenimenti jew ma' tradizzjonijiet ħajjin, ma' idejat jew ma' twemmin, jew ma' xogħlijiet artistiċi jew letterari ta' valur universali straordinarju. Is-seba, post fejn iseħħu fenomeni naturali tal-aġeb jew fejn hemm żoni ta' ġmiel naturali u ta' importanza estetika eċċezzjonali. It-tmienja. Eżempju straordinarju li jirrappreżenta stadji importanti tal-istorja tad-dinja, inkluż it-trapass tal-ħajja, il-proċessi ġeoloġiċi kontinwi sinifikanti fl-iżvilupp ta' tipi differenti ta' art, jew il-karatteristiċi ġeomorfiċi jew fiżjografiċi sinifikanti. Id-disa, eżempju straordinarju li jirrappreżenta proċessi ekoloġiċi u bioloġiċi kontinwi sinifikanti fl-evoluzzjoni u fl-iżvilupp ta' ekosistemi u ta' komunitajiet ta' pjanti u ta' annimali terrestri tal-ilma ħelu, kostali u tal-baħar. U l-għaxar kriterju, post fejn hemm l-aktar habitats naturali importanti u sinifikanti għal konservazzjoni fil-post ta' diversità bioloġika, inkluż fejn hemm speċijiet medda ta' valur universali straordinarju mill-perspettiva ta' xjenza jew tal-konservazzjoni. U b'dan il-kriterji nistgħu nifqu hawn, imma ibqgħu ċerti